četvrtkom. Godina je oko 20.000 prije Krista. Po geološkom vremenu riječ je o kenozoiku, razdoblju koje traje oko 66 milijuna godina. Sam kenozoik dijeli se na tercijar, koji se pak dijeli na paleogen i neogen, te na kvartar. Paleogen počinje prije oko 66 milijuna godina i traje do otprilike 23 milijuna godina. Slijedi neogen koji traje do otprilike 2,6 milijuna godina. Nakon neogena počinje kvartar koji traje do danas. Riječ kvartar dolazi od latinske riječi kvartus, četvrti, i nastala je početkom 19. stoljeća kada je francuski geolog Gilles Denoyer tako nazvao najmlađe naslage u pariškom bazenu. Imenovanje tih naslaga slijedilo je danas odbačenu metodu nazivanja geološkog vremena pojmovima primarni, sekundarni, tercijarni, kvartarni. Stara je metoda odbačena, ali je naziv ostao. Kvartar se dijeli na dva razdoblja, pleistocen i holocen. Pleistocen je starije i dulje razdoblje, godina oko 20.000 prije Krista pripada Pleistocenu. Kvartar je za ljude uglavnom negostoljubivo razdoblje. Njegovo osnovno obilježje jest pad temperature na zemlji. Godina tisućita prije Krista spadaju u razdoblje koje se naziva zadnji glacijalni maksimum. Chris Carre u knjizi Ljudska prošlost u pogledu Transformirani svijet od sakupljača i poljoprivrednika do država i carstava ovako opisuje svijet zadnjeg glacijalnog maksimuma. Na vrhuncu zadnjeg ledenog doba ili zadnjeg glacijalnog maksimuma svijet je imao čudan i uglavnom negostoljubiv izgled. Temperature kopna pale su u odnosu na današnje za 20 Celzijevih stupnjeva. Temperature tropskih mora pale su za 2, možda i 5 stupnjeva. Sjeverna Europa i Sjeverna Amerika bile su prekrivene ledenim pločama, debelim više od 4 kilometra. Stoliko vode zarobljene u ledenim pločama svjetska klima bila je obilježena sušom. Velike pustinje proširile su se daleko izvan sadašnjih granica i tropske kišne šume Afrike i Amazone bile su svedene na izolirane džepove. Razina mora pala je i 100 metara ispod današnjih razina. To je pretvorilo golema područja koja su danas pod morem u kopno. To je pak dovelo do kopnenih mostova koji su povezali Aziju s Aljaskom i pretvorilo većinu današnjih otoka jugoistočne Azije u golemi, suhi i niski poluotok. U svijetu zadnjeg glacijalnog maksimuma ledenjaci su plovili zapadno od Gibraltara. Snijeg je bio cijele godine na visinama višim od 1500 metara. U ostatku Južne Europe snijeg se ovisno o području zadržava od 3 do 6 mjeseci na godinu. Golemi ledenjaci prekrivali su Alpe, mali su bili na gorju Atlas, na Pirinejskom i Apeninskom gorju, Balkanu te planinama u Anatoliji i Libanu. Razdoblje kvartara obilježeno je izmjenama ledenih doba glacijala i interglacijala međuledenih doba. U razdobljima među ledenim dobima temperatura je rasla i ljudi su se proširili na područja koja su dotada bila nepogodna za život. Ali dolaskom novog ledenog doba ta su područja opet postala negostoljubiva za ljude. Steven Mittan, profesor arheologije na sveučilištu u Redingu, u knjizi Nakon leda globalna ljudska povijest od 20.000. do 5.000. prije Krista ovako opisuje kako je u zadnjem glacijalnom maksimumu izgledalo mjesto koje će arheolozima postati znano pod imenom Puškari. Mjesto je smješteno u današnjoj Ukrajini. Pet nastambi oblikuje grubi krug u tundri. Nastambe gledaju na jug, dalje od grizućeg gledenog vjetra i bliže zavuju napola smrznute rijeke. Nastambe su poput iglua, ali su sagrađene od mamutskih kostiju i kože, a ne od blokova leda. Svaka nastamba ima impozantan ulaz koji čine dvije kljove postavljene tako da oblikuju luk. Zidovi za okomite potpornje imaju masivne kosti noge, između njih su naslagane vilične kosti s bradom prema dolje, kako bi se stvorila barijera koja štiti od hladnoće i vjetra. Kljove se koriste i na krovu kako bi se učvrstile kože i buseni trave koji su poslagani preko okvira od kostiju i grana. Iz krova jedne od nastambi nježno izlazi dim. Plač bebe probija debelu kožu druge nastambe. Iza naselja od rijeke se vuku sanjke natovarene velikim kostima. Lica onih koji rade obavijena su oblacima vrućeg daha. Iza njih debele brade i duga kosa skrivaju većinu kože. Ti su ljudi omotani u kožnu odjeću. Nisu to prebačene kože, već umješno sašivena odjeća. Sredina je zime i ovo je selo smješteno oko 250 km južno od ledenjaka. Temperature mogu pasti i do minus 30 celzijevih stupnjeva i takvo vrijeme treba trpjeti 9 mjeseci. Kako to piše Steven Mitten, život u zadnjem glacijalnom maksimumu u Puškariju je težak. Nose se kosti mrtvih životinja, od kojih se rade oruđa i oružja. Upravljaju se nastambe. Dan je kratak, noć je duga. Među nastambama gore vatre. Glavna briga je naći hranu. Steven Mitten piše. Pored vatre reže se životinja i zrak smrdi na meso i krv. To je jelen koji je zatečen kako sam luta odvojen od krda, dobrodošlo iznenađenje za skupinu koja je otišla po kamen do obližnje žile. Ubili su ga i sada mogu jesti, a da ne smanje zalihu koja je pohranjena u njihovom zamrzivaču rupi u zemlji. Ništa od leša neće biti bačeno. Meso će biti podijeljeno između pet obitelji koje te zime žive u puškariju. Drške noževa i harpuni bit će napravljeni od rogova, odjeće i torbe od kože, ligamenti i tetive da će užad i niti. Srce, pluća, jetre i ostali organi bit će pojedeni kao poslastice, zubi će biti izbušeni kako bi bili ukrasi, kost će biti sačuvana za ogrijev. Kako to piše Steven Metan, u tom svijetu zadnjeg glacijalnog maksimuma u puškariju najčešći zvukovi su udaranje kamena o kamen, žamor ljudi te stenjanje od teškog rada. Stvari nisu bile puno bolje na jugu, u danas toplom području sredozemlja. U svijetu zadnjeg glacijalnog maksimuma dva ili tri puta više je vode zamrznuto u golemim ledenim pločama nego danas. Te goleme ploče prekrivaju sjever Euroazije i Amerike. Na nekim mjestima razina u velikim molima i oceanima je i do 120 metara niža nego danas. Cyprian Broodbank u knjizi Stvaranje srednjeg mora, povijest sredozemlja od početaka do klasičnog svijeta, ovako opisuje obale sredozemnog mora. Glavni tjesnaci izgledali su sasvim drugačije. Gibraltar i sicilijski tjesnac bili su smanjeni na nekih 8 i 60 km, dok su Bospor i Dardaneli bili suhi, što je uzrokovalo da razina izoliranog Crnog mora padne. Morski prolazi između otoka smanjili su se ili potpuno nestali. Korzika i Sardinija spojili su se i stvorili Kor Sardiniju, koja je s površinom od oko 35.000 četvornih kilometara u povijesti modernih ljudi bila najveća otočna kopnena masa u sredozemlju. Sicilija, bila ili ne spojena s Italijom, prostirala se na jug i apsorbirala je Maltu. Povlačenje mora dovelo je do povećanja kopnene mase. U području sjevernog Jadrana pojavila se nova ravnica veličine oko 50.000 četvornih kilometara. To je skoro dva puta veća površina od današnje Sicilije. Takav jug ipak je bio gostoljubiviji od sjevera. Doduše, hladnoća je ljude učinila zdepastijim, nabijenijim. Kako to piše Cyprian Broodbank, teški uvjeti zadnjeg glacijalnog maksimuma od stanovnika sredozemlja i nastanjemog dijela Europe uklonili su graciozno afričko nasljeđe. Svijet zadnjeg glacijalnog maksimuma bio je i pust, barem kada su u pitanju Južna Europa i sredozemlje. Cyprian Broodbank piše. Odgovor će biti spekulativan i pretjerano pojednostavljen. Lovci, sakupljači, prošli i sadašnji, postoje u pravilu u maloj gustoći. Najbolje procjene za zapadnu Europu i Iberiju u to vrijeme su u prosjeku manje od jedne osobe na 64. četvornih kilometara. Iako uz veliku razliku između relativno gusto naseljenih džepova i pustih prostranstava. Uzimajući u obzir zemlju dobivenu povlačenjem mora pukih oko 45.000 stanovnika nastanjivalo je cijeli bazen i s obzirom na pojasove okovane snijegom i pustinje, čak i ta brojka je optimistična. Taj šokantno maleni broj, u pravilu jednak broju stanovnika velikoga grada u petom stoljeću prije Krista, treba usporediti s nagađanjem da je stanovništvo zemlje u zadnjem glacijalnom maksimumu bilo između 1 i 2 milijuna. Tom hladnom svijetu doći će kraj oko 18.000. godine prije Krista. Počet će globalno zatopljenje i u polaganom i ne svugdje jednakom procesu do oko 13.000. godine temperature su dosegnule današnje vrijednosti. A onda se u Europi vratilo ledeno doba tijekom mlađeg Drijasa između oko 10.800. do oko 9.600. godine prije Krista Europa je ponovno bila okovana ledom. Zimi će konačno doći kraj oko 9600. prije Krista. U tom dugom trajanju geološkog vremena kvartar je razdoblje u kojemu se smjenjuju duga razdoblja ledenih doba glacijala i kratka razdoblja međuledenih doba interglacijala. Zadnje interglacijalno doba, zvano Holocen, počelo je prije oko 11.500 godina, dakle oko 9.600. godine prije Krista. U tom razdoblju živimo i danas. Na početku Holocena dogodila se promjena koja će odlučno utjecati na način života ljudi. Ljudi će početi obrađivati zemlju, kasnije pripitomiti životinje. Počelo je razdoblje poljoprivrede. Svi ovi ključni događaji ljudske povijesti odrazit će se i na otočje, na Jadranu čiji je najveći otok velik samo 0,28 četvornih kilometara. Ime tog najvećeg otoka je Pala Gruža. Pored njega to otočje čine još i ovi otoci Mala Palagruža, Kamiko Tramuntane, Kamiko Doštra i Galijula. Tehridi, Pupak, Volići, Baba, Gaće, Pupak od Levanta. Na tom otočju, točnije na najvećem njegovom otoku, dva navrata dogodit će se zagonetne promjene. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o te dvije zagonetne promjene u povijesti Palagruže. Naš sugovornik je dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Palagruže je zapravo možda jedini ili jedan od vrlo malog broja jadranskih otoka koji su uvijek bili otok, po svemu što se da zaključiti to je sad već opće poznata stvar, da je za vrijeme zadnjeg ledenog doba bilo more oko 120-130 metara ispod današnje razine, kad je klima bila hladnija, pa su ledinjaci sadržavali zapravo veliki dio te vode koja je posle onda se rastopila u oceane. I u to doba su svi naši otoci priobalni, pa i oni vanjski, uključujući i Vis, recimo i Lastovo, svi su oni bili dio kopna. Međutim, bilo je nekoliko otoka koji su bili jako daleko vani, koji su uvijek bili odvojeni od kopna, Palagruža zapravo geološki pripada talijanskoj strani i tu je more bilo pliče i prolazi su bili uži vrlo teško je to točno precizirati prema sadašnjim podacima, trebali bi geolozi napraviti još detaljnih istraživanja, ali najvjerojatnije Palagruži čak i onda kad je more bilo najniže bila otok. A to je bilo prije otprilike 20.000 tisuća godina. E, nakon toga se je more dizalo sa globalnim zatopljenjem sa krajem ledenog doba i kako se more dizalo, tako se Palagruža smanjivala. Ona je izvorno bila otok veličine recimo Šolte, a postepeno je postajala sve manja i manja i manja da bi danas bila eto taj zapravo jedan veliki kamen koji viri iz mora, vrlo impresivan, dugačak malo više od kilometra, širok 200, 300, 400 metara kako gdje. I priča bi bila jednostavna da ne postoje još i tektonski pokreti koji palagružu izdižu. Dakle, palagruža de facto raste, ona se podiže. Tako da imate tu sad jedan kompleksni ples između toga uzdizanja mora i podizanja same palagruže. Tako dugo dok se more brže diže nego što se palagruža izdiže, ona postaje sve manja. Kada se more uspori, podizanje mora uspori ili zaustavi, onda palagruža opet pomalo raste. Danas se zapravo događa ovo drugo, jer zadnjih sedam tisuća godina otprilike more više manje stacionira i tu palagruža pomalo opet raste. Međutim, zapravo ona se unazad tih zadnjih 7-8 tisuća godina e, nije bitno mijenjala po svojem obliku i veličini. U razdoblju zadnjeg glacijalnog maksimuma Sjeverna Europa i Amerika bile su pod golemim ledenim pločama. Veliki dio Sjeverne Azije bio je toliko suh da se pokrivač leda nije ni mogao stvoriti. Ostatak tog razdoblja koji je vidljiv danas je sloj permafrosta, sloj zaleđenog tla ispod površine zemlje. U Sibiru danas je sloj permafrosta, ostatak zadnjeg glacijalnog maksimuma, debao i do kilometra i pol. Zatopljenje koje je počelo oko 18.000. godine prije Krista počelo je mijenjati taj ledom okovani i uglavnom suhi svijet. Topljenjem leda mijenjala se i klima. Kiše je bilo sve više. Jedna od posljedica zatopljavanja bilo je širenje šuma. Breza i bor, borealne šume, premistile su se polako na sjever. Hrast, bukva, brijest i svojih toplih skrovišta tijekom pleistocena polako su se počeli premještati na sjever, na ona do tada ledena područja. Tundra se smanjila, smanjile su se i pustinje. Sahara je postala područje jezera koju su okruživale savane. Oko 9000. godine prije Krista u današnju središnju i južnu Saharu došli su lovci sakupljači. Tek tijekom trećeg tisućeća prije Krista počinju klimatske promjene koje će stvoriti današnju Saharu. Topljenje ledenih ploča promijenilo je izgled zemlje. Nekada se moglo prohodati iz Sjeverne Azije u Sjevernu Ameriku i Sjeverne Europe na Britansko otočje. To više nije bilo moguće. Chris Carey u knjizi Ljudska prošlost piše. Japanski otoci odvojeni su od azijskog kopna. Tasmanija je odvojena od Australije i Britanija od Europe. Istočna Azija i Sjeverna Amerika su oko 8500. prije Krista razdvojene poplavljivanjem Beringova tjesnaca. Najdramatičniji gubitak kopna u kasnom pleistocenu i ranom holocenu dogodio se u jugoistočnoj Aziji, gdje je kopnena masa znana kao Sundaland, velika kao dvije Indije, izgubila pola svoje površine. To je rezultiralo stvaranjem jugoistočnih azijskih otoka. Sumatra je konačno odvojena od Malezije stvaranjem Molučkog tjesnaca, negdje oko 6500. prije Krista. Podizanjem razine mora mijenjalo se i Jadransko more, Razina mora se dizala. Ravnica na sjevernom Jadranu, velika poput dvije Sicilije, nestala je. Polako su počeli nastajati otoci koje danas znamo. Pala gruža je postajala sve manja. Pala gruža je posebna po mnogo čemu. Jedna stvar po kojoj je posebna je da je ona najizoliraniji jadranski otok. A tu vam postoje neke čisto biološke, biogeografske zakonitosti. Što je otok izoliraniji, to je njegova raznolikost manja što je izoliraniji i što je manji. Jednostavno, zato jer teško do njega dolaze nekakve biljne i životinske vrste, ima ih mali broj, mali je prostor, na tom malom prostoru ne mogu se mnoge vrste održati. Prema tomu, palagruža je zapravo, što se bio raznolikosti tiče, vrlo e, siromašna. Osim toga, palagruža, kao što sam već spomenuo, je zapravo jedna stijena koja viri iz mora, to je samo ostatak, vršak tog otoka, kojega more jako tuče, pošto je tamo otvorena pučina i, i razlama, te stjene se urušavaju i, i sa, praktički sa svih strane on stjenovit. Da paće sa ove talijanske strane, to je jedna stjena koja je visoka 100 metara na najvišem mjestu. S druge strane je nešto blaži, ali je također vrlo, vrlo surov. I na tom prostoru ima nešto tla, ali zapravo malo. Danas praktički, danas ga niko ne obrađuje. Ima jedno polje koje se još vidi da je bilo koje veličine pola nogometnog igrališta recimo i na koje danas lijeću helikopteri, to mu je jedina funkcija koja mu je ostala. A ostatak otoka mogao se obrađivati ne previše uspješno, mi znamo iz povijesnih izvora da se negdje u 16. 17. stoljeću da su Hvarska općina izdavala u najam palagružu i tamo se uzgajalo nešto žita i nešto loze. Međutim, ti su prihodi bili vrlo mali, to je bilo jako daleko, sve to se baš nije isplatilo, vrlo često se nije mogao uopće naći niti neki zakupac, tako da nekakav potencijal za život na palagruži što se toga tiče je minimalan. A da ne spominjemo druge probleme, od kojih je najvažniji problem vode. Palagruža je jako suha. Tamo kiša rijetko pada, kad pada, pada malo obično i naravno nikakvih e, izvora niti vodotokova na njoj nema i zapravo tamo ne možete se održati već radi toga jer ćete vrlo brzo ostati bez vode. Ostat ćete i bez ogrijeva koji je bitan u starim vremenima da možete skuhati hranu. Jasno, tamo vjerojatno neće biti zima, ali morate imati nešto za pripremu hrane i za mnoge druge stvari za koje je vatra potrebna. Danas na Palagruži nema ni jednog drvca. Pitanje je da li ih je uopće i bilo u prošlosti. Ako ih je bilo, ljudi su ga jednostavno pogorili i potrošili vrlo brzo. Tako da već i radi toga zapravo Palagružu ne možete očekivati da je, da je ikad mogla podržavati nekakvu populaciju a iz povijesnih izvora znamo da tamo kad su ljudi tamo bili, ko što su danas recimo svjetioničari, oni su uvijek izrazito i potpuno 100% odvisili o podršci od negdje s Krajem 16. stoljeća Michele Mercati, liječnik papa Pija V i Grgura XIII, sakupio je zbirku kremenih vrhova strelica i oštrica. Za razliku od tada opće prihvaćenog mišljenja da je riječ o predmetima nastalim udarcima munje u zemlju, on je smatrao da je riječ o ljudskom rukom napravljenim predmetima, da su to vrhovi strelica ili oštrice kojima su ljudi rezali. Mercati je još iznio i pretpostavku da ti alati i oružje datiraju iz razdoblja kada ljudi još nisu poznavali metal. Mercati je tako bio jedan od prvih arheologa amatera koji je pokušao klasificirati predmete koje je prikupio. U 18. stoljeću grof Anne-Claude de Cully prikupio je veliku kolekciju brončanih figura sa Sardinije. On je bio samo jedan od prvih sakupljača starina – on je smatrao da te predmete treba i objasniti. Krajem tog 18. stoljeća Napoleon Bonaparte, tada samo vojskovođa revolucionarne Francuske, poveo je pored vojnika i mornara u ekspediciju na Egipat i znanstvenike koji će Europi predstaviti civilizaciju drevnog Egipta. Istraživanje Palagruže počelo je krajem 19. stoljeća. Jedan od prvih istraživača tog otoka usporedio je Palagružu sa čudovišnom ribom. Oblik na karti nalikuje na čudovišnu ribu, s glavom prema zapadu koja se naginje nekoliko stupnjeva na sjever i dobro oblikovanim krakom ili račvastim repom na istoku, s malenim nagibom na jug. Točka spoja s repom zvana Il Confin, ružna je ploča zdrobljene žute stijene sa strmoglavim padom na obje strane. Široko, tiranin tih mora, pretvorio je cijelu južnu stranu, osim žala, u strm i nazubljen zid, stijenu s nazubljenim vrhom i licem rastočenim, užljebljenim i izbušenim u tisuće oblika. Južno mjesto za pristanak žalo, spiđa ili plaža, pojas je šljunka oko 100 jardi dugačak koji može jedva primiti 10 ili 12 ribarskih brodova. Oni se moraju prebaciti na sjeverozapad kada puše opasni široko. Palagružu je ovako opisao Sir Richard Burton, engleski znanstvenik, istraživač i prevoditelj. Burton je bio prvi evropljanin koji je otkrio jezero Tanganjika i koji je ušao u za nevjernika zabranjena sveta mjesta Islama, Meku i Medinu. Za života Burton je napisao dijela koja će zauzeti 43 toma. Pored toga njegovi prijevodi napunili su još 30 tomova. Sir Richard Burton bio je među prvim istraživačima Palagruže. to je isto jedna zanimljiva priča. Relativno rani su prvi spomeni o arheološkoj literaturi Palagruže i oni su vezani uz izgradnju svjetionika na Palagruži. To je možda najvažniji svjetionik na Jadranu i Austrija kada je sustavno počela izgrađivati sistem svjetionika jadranskih, Jasno da je jedan među prvima bio upravo taj na Palagruži on je dovršen 1876. ja mislim, nemojte me baš tu godinu dana prije ili kasnije. Tom prilikom, jasno kako su to bili građevinski radovi, su tamo na površinu izašli prilikom kopanja, vađenja kamena, nekakvi predmeti koji su očito bili jako stari i to je zaintrigiralo mnoge tadašnje istraživače, tako da su se na Palagruži upravo u vrijeme izgradnje svjetionika pojavili se Richard Barton, poznati avanturist Britanac koji je bio tada britanski konzul u Trstu, a prije toga je putovao po Arabiji koje kuda još, i Carlo Marchesetti, koji je isto tako bio istraživač različitih profila od arheologije, geologije pa i nadalje. I oni su sa Palagruže zapravo donijeli prve konkretne vijesti. O tome da tamo ima rimskih spomenika, o tome da tamo ima nekakvih prapovjesnih spomenika koje su oni svrstavali u kameno doba. Nakon toga, sto godina nitko od arheologa nije posjetio Palagružu. Posjetio ju je, mislim točno sto godina kasnije, Nikša Petrić arheolog sa Hvara, međutim on je tamo bio vrlo kratko, vidio je ponovo neke stvari, tamo o tomu je kratko izvijestio, da bi onda tek zapravo 90. godina prošlog stoljeća počela sustavna istraživanja, prvo pomalo, a zatim intenzivno na Palagruži i to su istraživanja koje je uglavnom vodio Arheološki muzej Split i moj prijatelj i kolega Branko Kirigin, a u koje su bile uključene različite institucije i domaće, ja sam sa instituta za antropologiju, dakle mi smo radili zajedno sa Brankom i onda druge institucije iz Kanade, e, iz Velike Britanije koje su sudjelovali naročito u ranim fazama tih istraživanja. Richard Burton je svoj opis posjeta Palagruži opisao u dijelu Posjet Visu i Palagruži. Njegov suputnik, koji je s njim u rujnu 1876. godine posjetio Palagružu, Carlo de Marchesetti, opisao je posjet u dijelu Opis otoka Palagruže i u njemu je napisao da je otok vjerojatno bio naseljen od kamenog doba. Njega su posebno privukli kameni vršci i oštrice, posebno jedan koji je bio zabijen u jedan kostur nađen na Palagruži. Ako se Markesetijev opis može uzeti kao istini, to bi značilo da je na Palagruži netko u prapovijesno vrijeme pokopan. Nalazi koje on opisuje nađeni su pored crkve Svetog Mihovila na dubini od pola metra do dva metra i u pećinama blizu kamenoloma gdje su bili prekriveni crnom zemljom i lomljenim kamenjem. Nekoliko godina nakon posjeta Markezetija i Burtona Palagruži, arheolog i povjesničar Šime Ljubić pisao je o nalazima s Palagruže. Stašo Forenbacher u knjizi Posebno mjesto, zanimljiva vremena, otok Palagruža i razdoblja tranzicije prapovijesti Jadrana piše. Šime Ljubić pisao je da je arheološki odjel Narodnog muzeja u Zagrebu pribavio od profesora Gasparinija iz Splita nož i kremenu strelicu koju je on sam našao u gornjim naslagama crne zemlje koja prekriva srednji dio gruže. Prema njegovom izvještaju, mnogi slični predmeti već su iskopani. Većinu njih sada drži gospodin Topić na visu, dok kiša nastavlja otkrivati nove. On misli da bi sustavno iskopavanje gore spomenutih naslaga bilo vrlo plodno. Nekoliko godina kasnije Don Frane Bulić piše da su na Palagruži tijekom radova na gradnji svjetionika nađene ljudske kosti i lubanje, kao i kremeno oružje raznih veličina. Oni su sakupljeni od Bože pod uje trgovca s komiže koji je vodio gradnju i koji ih je kasnije dao raznim ljudima. Neke je dao Markezetiju, drugi nalazi završili su u Arheološkom muzeju u Zagrebu arheološka građa na Palagruži, prvo treba reći to da je arheološka građa na Palagruži vrlo zanimljiva i vrlo bogata, neobična. I to je prva stvar koja vas dojmi kad počnete tamo raditi arheologiju. Što sve ti silni i zanimljivi nalazi rade na takvom jednom udaljenom, izoliranom i zapravo odbojnom mjestu na kojemu se ne može baš dugo vremena provoditi. Dakle, to je prva zagonetka. Što uopće ljudi tu rade? A druga stvar koja je vrlo interesantna je da ti intenzivni tragovi ili bolje rečeno tragovi intenzivnog ljudskog boravka na Palagruži su ograničeni na pojedina vremenska razdoblja u prošlosti. Ljudi kao da su dolazili na Palagružu u nekom trenutku, pa su onda prestali, pa dugo ih nije bilo, pa su onda ponovo dolazili u neko drugo vrijeme, pa ih opet nakon toga jedno vrijeme nije bilo. To je dakle jedan, jedna ovakva pravilnost u oscilacijama koja isto traži objašnjenje. E sad, o kojim razdobljima mi govorimo? Najraniji tragovi ljudi na Palagruži su stari oko 8000 godina. To je vrijeme dolaska zemljoradnje, prelaska na zemljoradnju u Jadranu. I očito je nekako to međusobno povezano. Nakon toga imamo vrlo skromne i nejasne tragove kroz par tisuća godina. Dakle, ljudi ili ne dolaze ili dolaze rijetko i malo da bi negdje sredinom trećeg tisućeća prije Krista, dakle oko 2500. godine plus minus, imali opet jednu izrazito intenzivnu e, aktivnost na tom otoku. Namjerno govorim na aktivnost, a ne naseljavanje. Jer nešto tu ljudi rade, dolaze e, i nešto tu zanimljivo i, i osebujno rade. I to traje možda stoljeće, možda dva, možda tri, teško je reći točno koliko, vjerojatno nekoliko stoljeća. I onda opet prestaje. I nakon toga treći puta kada imamo ponovo intenzivno pojavljivanje ljudi, odnosno aktivnosti ljudske na Palagruži su u vrijeme grčke kolonizacije. Počinje negdje krajem 6. ili 5. stoljeću prije Krista i onda zapravo vrlo jasno imamo na Palagruži jedno svetište grčko posvećeno junaku grčkom Diomedu koji je prema legendi tu zaglavio i pokopan. Dakle, to su razdoblja dakle, prelaska na zemljoradnju, velikih društvenih promjena u trećem tisućiću prije Krista i grčke kolonizacije krajem prapovijesti. Dakle, uvijek nekakva zanimljiva vremena. Chris Kare u knjizi Ljudska prošlost poljoprivredu definira kao uspostavu umjetnog ekosustava u kojemu se uzgajaju odobrene vrste biljaka i životinja. Dvije su temeljne pretpostavke poljoprivrede. Namjerno razmnožavanje hrane, biljne i životinske od ljudi, te izdvajanje pripitomljenih vrsta od njihovih divljih srodnika – što pak vodi do promjena u njihovoj morfologiji po kojima se udomaćene vrste razlikuju od divljih. Do prije otprilike 10.000 godina, do kraja paleolitika ili starijeg kamenog doba, ljudi su u pravilu uvijek bili u pokretu. Lovi sakupljanje bili su način njihovog života. Već u doba zadnjeg glacijalnog maksimuma u područjima koja nisu bila tako negostoljubiva, počinju se stvarati naselja lovaca sakupljača. Za Europu najznačajnija su bila naselja nastala u području takozvanog plodnog polumjeseca. To se područje proteže od ušća Eufrata i Tigrisa u Perzijski ili Arapski zaljev do donjeg toka Nila. Na tom području oko 20.000. godine prije Krista počela su nicati naselja na kojima su ljudi duže boravili. Jedno od tih naselja je i Ohalo 2, smješteno u današnjem sjevernom Izraelu. Steven Mitan ovako opisuje život u Ohalu 2 oko 20.000. godine prije Krista. Podrijetlo poljoprivrede usko je povezano s pojavom udomaćenih vrsta žitarica i mahunarki, kao i lana koji se koristio kako bi se proizvela prva tkanina. To se moglo dogoditi samo ljudskom intervencijom u životni ciklus biljaka. Ljudi su uistinu dugo u poslu genetskog modificiranja hrane. Ali takvi nisu bili ljudi u ohalu i njihovi suvremenici. Oni su želi divlje žitarice udarajući biljke štapovima kako bi zrnje palo u košare ispod – tu metodu koriste današnji narodi poput sjevernoameričkih indijanaca koji skupljaju sjemenje iz divlje trave. Da bi bili učinkoviti moraju dobro odrediti vrijeme sakupljanja. Ako žitarice nisu sazrele, tek bi nekoliko zrna palo u košare. Ako su pak žitarice prezrele, većina zrnja već je na tlu. Neka od zrna upašće u pukotine, na toplom i dobro navodnjavanom od kiše, ona će na proljeće dati nove mladice. Druga zrna, vjerojatno većina njih, završit će u ustima ptica i glodavaca. Biljke su bile važne za ljude u ohalu. Kosti otkopane u ohalu pokazale su da su ljudi koji su živjeli tamo bili i lovci i ribari. Kosti raznih vrsta gazela, jelena, vepra, divljeg magarca i goveda pomješane su zajedno s kostima riba ulovljenih u Galilejskom jezeru, možda čak i u sredozemlju. Ali ljudi Ohala 2 nisu bili poljoprivrednici. Doduše u području gdje su oni živjeli, u tom plodnom polumjesecu, dogodit će se ta promjena koja će potpuno promijeniti život ljudi. Negdje oko 10.000. godine prije Krista ljudi će se početi baviti poljoprivredom. Ta će revolucija u razvoju čovjeka ostaviti traga i na pala Kao prvo da ponovimo ono što je opet opće, opće znanje, ali treba ponoviti, e, zemljoradnja nije izmišljena ovim prostorima. Ona nije tu startala. Zemljoradnja u ovom dijelu svijeta je startala u zapadnoj Aziji, u plodnom polumjesecu. I e, znanja i tehnologije i udomaćene životinje i biljke su se širile iz tog prostora. Negdje, nakon par tisuća godina tog širenja, je zemljoradnja dostigla i ove naše naše krajeve. Unutrašnjost e, današnje Hrvatske je vjerojatno zemljoradnja došla drugim putevima. Međutim, ovaj obalni prostor, jadranski prostor, je zemljoradnja došla morem, očito. To znamo iz nekoliko razloga. Prvi i najočitiji je što prije tog vremena zapravo na otocima jadranskim, a i drugim, vi imate vrlo malo tragova ili nikakvih tragova prisustva ljudi. Prije dolaska zemljoradnje imate posla sa lovcima sa kupjačima, koji su vrlo pokretni, oni nemaju stalna naselja, oni se kreću po terenu stalno u potrazi za tim svojim izvorima hrane, međutim oni vrlo malo plove tome se možemo isto malo razgovarati jer je vrlo zanimljiv taj kontrast između onoga što imate prije zemljoradnje i nakon. Dakle, Jadran prije dolaska zemljoradnje e, Neću reći baš da je pusto more. Netko po njemu plovi, ali plovi iz drugih razloga i na drugi način i ne odlazi na velika putovanja. Sa dolaskom zemljoradnje, najedanput su svi otoci naseljeni, dakle nema dileme da ti ljudi barataju tehnologijom i znanjem koje je potrebno za plovidbu i to ne samo veliki otoci da su naseljeni koji su pogodni za naseljavanje tih zemljoradnika koji imaju nekakve plodne prostore i dobre pašnjake i tako dalje, nego i ovakvi mali izolirani otoci. I Palagruža, i Sušac, i Tremiti na talijanskoj strani, to su sve male, male otičići ili otočne skupine, svi oni imaju ostatke iz tog vremena. I to nam govori vrlo jasno da su ti ljudi, da bi uspjeli zapravo osnovati svoja zemljoradnička sela u pogodnim područjima, morem istraživali te krajeve i na taj način se širili i da bi i uopće njihov uspjeh kao zemljoradnika je ovisio o tome da budu uspješni moreplovci. Godine 1961. sin časnika Britanskog kraljevskog ratnog zrakoplovstva stacioniranog u bazi na Cipru šetao je po hridima na poluotoku Akrotiri u potrazi za fosilima. Na mjestu zvanom etokremnos ili Orlova hrid pronašao je ostatke ljudske naseobine. Iskopavanjem tog nalazišta pronaći će se tragovi ognjišta, kamenih alata i ukrasa te školjki. Nalazište je datirano oko 11.000 prije Krista. Zašto je ono toliko značajno? To je prvi nađeni trag ljudskog boravka na tom velikom sredozemnom otoku. Pored kamenih halata i ukrasa na nalazištu Eto Kremnos pronađeni su ostaci kostiju ptica i vepra, te skoro 4000 kostiju izumrlog ciparskog patuljastog voden konja. U danjim istraživanjima pronađeno je još 218 tisuća zbijenih u voden konja. Cyprian Broadbank o tom nalazištu piše. Oni koji su kopali daju nam sljedeću rekonstrukciju. Prvi ljudi koji su se skopna otisnuli na Cipar, našli su ga prepunog pigmejskim voden konjima. Nenavikli na predatore, voden su bili lake mete i s vremena na vrijeme lovačke skupine bi se skrasile na jednom mjestu kako bi iskoristile tu slabost. Oni su temeljito istražili otok, Voden konji ubijeni negdje drugdje, bili su prevezeni do Eto Kremnosa, kako bi bili zaklani i pojedeni, tako je stvorena debela naslaga kostiju. Ali stopa ubijanja pokazala se prevelikom za vrstu koja je već bila pod pritiskom promjene okoliša krajem Pleistocena. Broj voden konja smanjivao se sve dok nisu izumrli, a lovci su se prebacili na manju lovinu, uglavnom ptice, prije nego što su napustili sve to, možda i sam otok. Cijela ova priča s nalazištem otkrivenim u Ete Kremnosu ukazuje na dvije važne stvari. Prvo, ti lovci sakupljači nisu bili usmjereni na očuvanje okoliša. Svojim lovljenjem doveli su do kraja vrste koja je bila najlakša zaloviti. Drugo, na Cipar je negdje oko 12.000. godine prije Krista netko došao more. Ljudi tog vremena mogli su preploviti pristojne udaljenosti. Pored Cipra postoji još jedan dokaz da su već lovci sakupljači mogli preploviti udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara. Prije nego što je otkopano nalazište na Etekremnosu, na sjeveroistočnom Peloponezu, u pećini Frankti, nađeni su ostaci opsidijana, tamnog vulkanskog stakla koje se vadilo na otoku Melosu. Između Melosa i pećine Frankti je zračna udaljenost od 120 km, a ta dva mjesta nikada nisu u skorije geološko vrijeme bila povezana kopnom. Ako su lovci sakupljači mogli putovati morem, to su sigurno mogli poljoprivrednici koji su se iz područja plodnog polumjeseca prvo počeli širiti kopnom, ali nakon toga i morem. Pitanje je samo kako su ti prvi poljoprivrednici plovili do prostora koje su koronizirali. To je pitanje koje se odmah nameće i to je vrlo neugodno <laughs> pitanje za arheologe, jer zapravo odmah na početku da vam kažem iskreno ne znamo imate zapravo situaciju koja je ovako nekako schizofrena. Ne? S jedne strane očito ti ljudi plove jer su na Palagruži, koja je 40 km od prvog sljedećeg otočića usred mora. S druge strane, nemamo nikakvih tragova njihovih plovila, nikakvih podataka, naravno pisani izvori ne postoje, oni nažalost nemaju umjetničku tradiciju koja bi prikazivala realistički bilo što, jer predmete životinje ljude ne, toga nema. Dakle, nema prikaza, nema nikakvih ostataka plovila iz tog vremena na prostoru Jadrana, obično se spominje jedan jedini primjer koji je doduše tamo negdje iz okolice Rima u Italiji, iz jednog jezera tamo je izvučen jedan monoksilni čamac, takozvani dakle iz jednog velikog trupca izdubeni, uzdubeni kanu, dugačak desetak, 12 metara, u kojem je moglo sjediti možda desetak, dvanaestak veslača. I to recimo znamo da su oni mogli napraviti s obzirom na tehnologiju koju su posjedovali, na alate koje su imali, očito su ga napravili jer taj čamac je datiran direktno, nema dileme da je on star upravo negdje oko 8000 godina. Možemo pretpostaviti da su mogli imati e, nekakva plovila od trske ili nekakva plovila u principu napravljena malo kao da podsjećaju na ove sjevernjačke e, kanue, nekakav okvir, pa onda preko toga nategnute kože. Međutim, to su još manja, još krhkija plovila. Jel? Ovi veliki e, monoksilni čamci su prilično robustni, napravljene su replike takvih čamaca i e, u njima su se eksperimentatori otisnuli na more i ustanovili se da takav čamac uz dužnu pažnju može ploviti po moru i relativno dobre vremenske uvjete, da ima brzinu od recimo 2 km na, na sat na dugi rok, prema tomu u toku jednog dana može možda preći udaljenost od 20, možda 30 km najviše. I takvim nekakvim plovilima se moglo preploviti Jadran. Ono što mene u cijeloj toj priči zapravo najviše intrigira i što ne mogu objasniti u redu. Unutra stavite 10 ili 12 veslača ili stavite 8 veslača pa nekoliko još ne znam drugih članova obitelji koji ne vesleju. Unutra možete staviti zalihe pšenice koja vam treba daju možete posijati kad dođete na svoje odredište u svoju osnovanu koloniju. Možda možete unutra staviti nekakvog psa ili dve, tri ovce ili nešto, ali kud stavite krave? A mi znamo da su i goveda u to vrijeme negdje došla na ovaj prostor. Dakle, to su jednostavno pitanje na koje mi ovaj trenutak nemamo odgovora. Možda su imali nekakva druga plovila još o kojima mi ne znamo, ali zato jednostavno nikakvih indikacija za sad nikakvih konkretnih argumenata nema. Prva naselja poljoprivrednika u Europi utemeljena su oko 6500. godine prije Krista u Grčkoj, u aluvijalnoj plodnoj dolini Tesalije. Rane verzije širenja poljoprivrednika u sredozemlju i dalje na sjever pretpostavljale su široki val napredovanja. Danas se daje prednost točkastim, preskačućim skokovima malenih skupina s jednog prigodnog mjesta izravno na sljedeće – Svaki je stvarao malenu enklavu koja je promicala lokalno širenje i daljnje skokove naprijed. Chris Carey u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju Europa holocena piše. Tesalije je stvorila jedan od spleta nizina koje su postale ključna središta ranih neolitičkih poljoprivredničkih skupina. Drugi su bili Makedonija i Trakija od 5800. godine prije Krista, doline Save i Morave na Sjevernom Balkanu od 5700. godine prije Krista i Dalmacija na Hrvatskoj obali također od 5700. godine prije Krista. Palagruž je jako malena. Palagruža nije interesantna kao mjesto za kolonizaciju zemlju radnika, jer oni zapravo tamo nemaju šta raditi. Polja praktički nema, dovedete pet ovaca, oni sve popasu u jednoj sezoni i gotovo. Jel? E, kad pogledate sušac ili tremite, koji su isto prilično izolirani, ali su veći i bogatije tlom, tamo su već ti ostaci znatno bogatiji. Kao da su na tim otocima ljudi ipak provodili barem sezonski dio godine i duže vremena su se zadržali u svakom slučaju. Kad pogledate velike otoke i obalu tu, onda imate zemljoradnička sela koja su trajno naseljena, sa poljima, sa pašnjacima, sa stokom, sa svim tim što, što uz to ide. Prema tomu, ono što se tu dade naslutiti je da su ti ljudi putovali prvenstveno radi toga da pronađu pogodna područja za naseljavanje zemljoradničko naseljavanje, za osnivanje zapravo zemljoradničkih kolonija. Ono što znamo je da su najranije takve zemljoradničke kolonije, odnosno nasilja, bile u Italiji, na prostoru današnjeg Tavoljera, to vam je tamo e, Monte Gargano, Apulija, dakle ravno preko puta Dalmaciji i Palagruža je upravo na pola puta između tog prostora i Dalmacije. Nakon toga su redom kolonizirani prostori koji su povoljni za zemljoradnju i to od juga od jugoistoka prema sjeverozapadu. Dakle, prvo sjeverna Dalmacija koja je pogodna, zatim Istra koja ima također potencijal i onda na kraju tamo podnožje Alpa u dolini rijeke Po. I u toj cijeloj priči Palagruža očito ne igra mjesto, ulogu mjesta koje je zanimljivo za kolonizaciju, ali igra ulogu mjesta koje je strahovito važno zbog plovidbe i zbog orijentacije, zbog mogućnosti da se tu sklonite ako vas uhvati neko nevrijeme putem i ona je očito bila frekventirana u to doba, ali na kratko. Ljudi tu nisu živjeli, nisu ostavili za sobom nekakve tragove intenzivnog života koje inače nalazimo u selima, ali su ju posjećivali jer im je bila nezaobilazna i bitna. Na otok Krf pripitomljene ovce i koze došle su oko 6500. godine prije Krista. 500. godina kasnije prva naselja poljoprivrednika pojavljuju se u današnjoj Albaniji, Južnoj Dalmaciji i Apuliji. Cyprian Broodbank ovako opisuje širenje poljoprivrede po Jadranu i dalje na sjever. Širenje tijekom ranog neolitika opisuje dvije glavne osi. Jedna ide uz obalu Dalmacije, druga preko Jadrana, preko Otranta na južnu Apuliju ili preko Duže, s otoka na otok skačuće rute dalje na sjever, izravno na nizinu Tavoljere. Druga mogućnost usporediva je s prijašnjim transegejskim rutama prema Tesaliji. Tragovi prolaza preživjeli su u obliku keramike na malenom sušcu, otocima Tremiti i čak na Palagruži. Ona 20 hektara razderane stijene bez izvora vode i s oko 290 mm kiše na godinu bila je nemoguća za obrađivati i čast prolaznog mjesta dugovala je svom položaju na središtu puta. U tom ključnom vremenu za širenje poljoprivrede pala gruža bezvodni i negostoljubivi otok odigrala je važnu ulogu. Ali nekoliko stotina godina nakon početka širenja poljoprivrednika Pala gruža će opet postati pusta. Tragovi putnika na njoj se gube. Govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Nešto se očito mijenja, jer mi eh, nakon toga vremena koje je recimo prva polovica šestog milenija prije Krista, negdje oko 6000 do 5500 možda. Nakon toga vremena imamo vrlo malo tragova ljudskog boravka u idućih 2000 godina otprilike. Ima nekih naznaka, međutim, nažalost, sad da ne ulazim u detalje, stanje tog lokaliteta je tako da su nam mnoge, mnogi podaci nedostupni. On je jako oštećen, on je jako ispremiješan. Tako da za mnoge nalaze mi ne znamo točno kojem vremenu pripadaju. I nije isključeno da je i u tim kasnim vremenima povremeno se na Palagružu dolazilo. Međutim, zapravo ništa konkretno, ništa čvrsto nemamo za što bi se mogli uhvatiti i reći aha, evo, ovi komadi su iz petog tisuća ovi komadi su iz četvrtog tisućeća, toga baš i nema. Jel? Dakle, uz malu ogradu čini se da e, dosta dugo nakon toga pala gruža je slabo posjećivana ili nije posjećivana uopće. To je donekle zbunjujuće radi toga jer mi imamo dobre e, indikacije o tomu da promet i dalje ide preko Jadrana i da dosta bitnih sirovina dolazi u Dalmaciju iz Italije, vjerojatno nešto putuje u obrnutnom smjeru, nije nam baš točno jasno što, E, međutim, pala gruža gubi taj nekakav e, značaj koji je imala na početku, možda upravo radi toga jer je to početno razdoblje bilo razdoblje istraživanja, mora biti jasno da e, nitko ne ide u seobu, u neku kolonizaciju, a da ne zna kud ide. Jel? Prema tomu samoj kolonizaciji moraju prethoditi nekakvi pioniri, nekakvi skauti koji izviđaju taj teren, koji dolaze u kontakt sa ljudima koji tu već prije žive, odgonetavaju gdje bi se bilo dobro naseliti, gdje su resursi kvalitetni i tako dalje. I u tom jednom e, istraživačkom razdoblju je očito pala gruža naročito bitna. Ne? Kasnije kad ti kontakti postaju više manje standardna stvar i traju, očito, znamo to po arheološkoj građi italijanskoj koja se pojavljuje na našim nalazištima, na Palagružu se očito više ne ide toliko puno i toliko često. Sigurno ona koristi se i dalje kao orijentir važan, jer je vidljiva iz daleka, jer je visoka, šiljasta i, i vidljiva je, E, tako da kogod plovi preko bit ćemo od pomoći, međutim ljudi se ne iskrcavaju. Stašo Forenbacher svoju knjigu o Palagruži počinje citatom stare kineske kletve. Živio ti u interesantnim vremenima. Pala gruža, maleni otok stijena usred Jadranskog mora, tri puta doživio svoj procvat, a onda i zalaz. Svaki put riječ je bila o interesantnim vremenima. Prvo je bilo oko 6000. godine prije Krista kada je sredozemlje krenulo u preobražaj iz društava lovaca sakupljača u društvo poljoprivrednika. Tada je Palagruža bila važna postaja u širenju prvih poljoprivrednika na jug Italije i dalje prema središtu Europe o druga dva interesantna razdoblja, o razdoblju pojave prvih elita u trećem tisućeću prije Krista, te o dolasku Grka na Jadran, bit će riječi sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Miroslav Šeb, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.